Já, hlustundur út af sögu, þá er uh, sjötti klukkutíminn gengin í garð og, og næst á dasgra og útarpi sögu eru Evrópumál, en uh, hér að hefa státurinn uh, eh, ESB, nei eða já, og ég er stjórnandi í dag, Andris Jónsson heiti ég og með mér er Páll Viljámsson Bladamöður og gestur okkar er í dag, er aðeins einn, það er Andris Fjellsteð Eh, sem að þú starfa sem framkvæmtastjóri ungra jafnaðamanna Já, mikið rétt sem er unglegarhefing samfélkingarinnar og hefur líka mentaði í Evropafræðum mentaður mhm. eh, í Hagfræð og Hinsbyggi frá Breitlandi og í Evropafræðin Já og dvalist eh, um hríð í, í löndum bæði utan í Evrópu sem eru bæði utan og innan Evrópusambassins og nú hefur eitthvað svona eigin samabur líka Gess og fræður að mér sé að dvelja í tveimur löndum utan ESB og, og tveimur löndum innan Breitlands og Hollands og Sviss auk Íslands Já. og hvernig er svona já, Pál, við erum nú vanir að byrja á einni svona grundallarspörningu sem við spyrjum alla okkar gesti að Jú, grundvallar spurningin væri Sér þú fyrir þér á þinni lífstíð, þú tungum meður að Ísland gangin í ESB? Já, ég er allavega þeirra skoðunar að Ísland eiga gangi í ESB og ég held að fyrir því séu nú ímsar uh, ástæður en svona einna helst þá, þá held ég að hérna, Ísland sem smáþjóð megi illa við því að vera alveg einangrið áltegavættangi. Ég held að landis og Ísland þurfi á bandamönnum að halda og það má ég lega segja að Ísland hafi lendi, að mínum að allavega, lendi í hérna smávegis tómarúmi eftir að kanin fór. Þetta er þetta klassisk rauk sem margir hafa hýrt aður. Ég myndi svona segja að það séu svona rauki sem að ég persónulega sett hæst. Á móti, að sem sagt, með spilar auðvitað spurninginum um, um efnaðslegan stöðleika og, og gældirismálinn sem hafði þetta verið í pínu lamassessi á okkur ég held að, held að Ísland sé alveg, eitt af því sem að ég persónulega sé eftir þetta hrun er að uh, gældirismál á Íslandi eru þetta bara í erfiðum málum við reyndum hérna í, í rúm 13 ára að halda í frjálsa fjármálsvöldninga og væga sagt verður að teljast að það hef ekki gengið vel öðrulegi held ég að Íslandikar hafi uh, samfarað þessi aukna frelsi sem fylgdi EES-samningnum náða að, að hérna, vika út sitt atunlíf og, og búa nú við fjölbreyttar atunlíf heldur en, heldur en áður og því fylgir einfallega að svo krafa atunlífsins að, að fyrirtæki sem eru með höfustöður hér á Íslandi geti með góðu móti starfað annar staðar í heiminum. En, en tryggir er e samningurinn ekki þetta nú þegar? Svona anstæðingar aðeldar halda þínum fram? Jú, það, það, það tryggir markaðsækingið, það er, það er alveg klart mál, en það svarar ekki hér í spurningu hvernig við erum að leysa gældirismálinn, það hefur ekki reynstu vel að vera með jafn litla mynd, uh, hvorki með fljótandi gengi nýja með fastgengi, báða leiðir virðast hafa bara, bara, bara krassað, bara rappað sko og ég held að, að sko þetta svona efnahæslega bandala sem Európusambandi er sé einhvað sem Ísland hafi þörf fyrir? Það er hérna þessi rauksand sem þú nefndir þarna upphafi sambandi við eiga vini ég held að hún, eh, hún svona resoneri hjá mjög mörgum og gerna mm -hmm. þá kannski eh, ég get ímyndi mér að margi sem að stiðja hérna Benedikt sem er fyr, fyrir hérna sjálfstæðismönnum í, eh, sem er auðvitað sem er að þeir svona kveikja á þessu sjónamiði eða, eða, eða það hjálpiði maður að taka þessa afstöðu mm -hmm. ég hins vegar held að það sé sko miskilningur í þeim skilningi að uh, eh, Amerikanir hann fór hérna á þess að spyrja kongiðafræst og hann var hérna og okkur var talin trúum að var hérna til auku öryggið landsins mm -hmm, mm -hmm. Uh, sumir trúðu þessu að það væri auka öryggið en, en sko ég kipti aldrei það á rauksand ég bjó í Olstup í Keflavík og, og var í nágrinni við Amerikanan og maður sá ímislegt jákvæmt en maður sá líka margt neikvæmt og ég var hérna í gamlanda Keflavíkugöngu og, og andmælunum Eh, hins vegar voru óskaplega margir eh, sérstaklega sjálfstæðismenn og hluta til svona úr, úr kannski allþýðifloknum sem voru svona hlindir á einhvern svona slíkum hugssjónaforsöndum að við værum tækjað átt í vestarinn bandalögum og svo framvegis. Sko þetta er valít rauksendafæsla en sko aðeins að því gefnu að við lítum á Európusambandi sem einhvers konar svona bandala sem að gæti talið eitthvað hér um slóðir og ég held að það sé langt í það þó að þeir séu sko með heimildir í lesabónsáttmálum að koma sér upp svona eh, hernaðamaskinu einhverju formi og þeir hafa með eh, eitthvað svona viðbraks hér að gera. E, þá held ég að það sko við erum hérna há norðri og það eru aðri hlutir sem að rússar hafa með að gera, kanadamenn, bandarækjumenn, ég vil breytar en síður Európusambandi en fyrir smáþjóðir þá hérna skipti þetta máli. Ég hitti tvo eisneska þingmenn í síðustu viku sem voru inn hérna í heimsókn og, og kynna sér stöðu mála í okkur og segja frá því hvernig hérna þetta hafi gengið fyrir hjá þeim og þeir sögðu mér að það voru tvær megin skýringa fyrir þegar Ísland fór inn. Það var annars verið öryggistátturinn og þá er þeir að binda hérna öryggisitt við Vestur-Európu og hann talaði um á ennsku soft security og ég bæði hann nefna dæmi hvað hann ætti við þar því að Európsamvallið er ekki minnið herjú. Jú, það tók hann dæmi Fyrir nokkrum árum þá voru þeir í Íslandi að þjarka við rúsa um einhver, einhver mál sem þeir gátt ekki leist almenlega. Eitt sem kom upp á í þeim sáskiptum var að uh, eh, rúsneskir uh, eh, eh, hérna, óaldaflokkur fór að hérna, berja á, á eisneska sendirarmi í Moskvu og, og þeir voru samfærður um að Putin hefði nú eitthvað með þetta að gera og verið að hvetja til þess aðna og það sem þeir fengu, frá, fengu e, framgengt var að Angela Merkel, af því að þeir voru orðin við það að verða Európusambandsstjóð, tók upp síman og ringdi kanslarist Ískalands, ringdi í e, Pútin og saði, heyrðu, við viljum ekki að svona viðgangist hérna í Európu núna mm. og þessu lindi og þeir setja prís á þetta þetta, þetta resonerar við þá að þeir eru þarna undir eh, í árnhæl í austusins í áratvíi og þeir vilja nota tækifærið þegar að austrið vekt, það er að segja eh, Rúsland og tengjast nánar í böndum meströf og, og það, maður skilur það hitt atriði sem að þeir hérna komið var að þetta væri efnaðsleg, til, til efnaðslega hagspóta og svo tíumduði það að áttunda hver króna sem að er núna estnesk króna sem er þarna í veldunum og kemur frá Európa-samvandinu. Þannig að þessi tveir punktar skipta máli fyrir þá. Ég sé ekki að Európa-sambandi sko er geopolítið samband þannig séð að það er, er í miðri hjarta Európu og er stert og öflugt þar en við verðum alltaf á jæðrinum og þeirra áhrifasvæði svona í geopolítisku skilningi við erum á þeim jað, jæðri þannig að það eru aðrir aðilar sem verða í fyrirsjónlega framtíð miklu hernaðalegra sterkari. Þannig að þessi þáttur um að, um að, sko, að fá eitthvað öryggi það, ég, ég held þegar menn skoðan sko, þá er það kannski ekki svo mikið. En, en við munum eh, auðvelda okkur ímsaluti en aðri vera erfiðari. Þú nefndir hérna viðskipti. Mm -hmm. eh, við höfum sko hérna európska efnaðarsvæðu og erum í því og það eh, hjálpar okkur. Förum við alveg inn að þá töpum við meira heldur en græðum, vil ég meina í og með að allir þriðja eh, samninga við þriðilönd fara til þeirra. Við getum núna og það er stóra málið að við tala sko flökkustofnanir sem er þriðjungar á sjávartöðum okkar um það bil að við semjum núna sem einn aðli við þá eh, kannadamenn færinga grænlendingur og svo fremins en færum við inn að þá hérna myndu þeir sjáum þetta allt fyrir okkur. Hefur þú ekki sem ungum aður uh, eh, og allar að uh, búa hérna og þrýfast og, og, og taka þátt í Íslensku samfélagi einhverja áhyggjur af því að færi með þessa leið að við værum að segja frá okkur mjög mikilvægum þáttum sem að á vissanátt ger okkur að þjóð. Fiskveðilandhelgin og umráði yfir henni er jú svona hluti af þjóðarvitundin. Við þurftum að hafa tölvöld mikið fyrir að fá hana. Ef við núna flytjum forraði yfir henni til Brussel, óttast þú ekki að að það fari tölvöld meira, einhver tilfinning fyrir sko sjálfstæði Sko það er þetta auðvelt að svara sem bara beint út að segja nei <laughs> en ég ætlum kannski að svara þess aðeins meira það eh, Þetta var nú þetta svona pínu löngraði hér og ef ég má kannski byrja þá þegar þú talar um uh, þegar ég talaði um sem sagt að hvað kannin hefði haft uh, hvað þýðing hann hefði haft á Íslandi þá held ég að hann hafi nú haft meiri þýðingu heldur en bara öryggisþýðinguna ég held að, að hann hafi skapa Íslandi svona hálfgjert akkeri og hálfgjert svona tromp sem Ísland notaði óspart og það með þess að gerðist hérna, eða þessist í hruninu að, að menn af, reyndu að nota það að reyndu að nota það aftur og Jó. það gekk ekki sem skildi. Uh, eh, hvað var það þess að spurningu með fiskveðistjórnarkerfið? Ef ég er að skilja rétt að það var það nú kannski yfiráðan yfir, eh, yfir, yfir þá held ég að það sé þetta klárt samningsmarkmi fyrir Íslandinga að það skapist einhver löst sem Íslandika geta sett sér við uh, og það er auðvitað bara takmark sem við öll setjum okkur og, og Evrópussambandi hlýtur að skilja ef að ekki fæst ásættanlega löst þá munu allir Íslandikar einfallega að segja nei það því alveg eins og þú sagðir, það, það var ekki auðvitað okkur að fá þessa landhelgi og við erum ekki að fara að gefa hann allar frá okkur aftur sko. ég held hins vegar að mann verða að hafa í huga að fiskvæðistjórnuna, eða sjáuröldustefna ESB er að vissuleiti tvíþætt hún er yfirþjóðleg og hún er þjóðleg hvað varðar sko, fiskveið stjórnina sjálfa þá er hún ekki að fara að færast til Európa-bandalagsins Heldar ákvörðun Það er sem sagt, já, heldar ákvörðun kvóta já. sem að reynslan sínir að bindir, bindir hendur stjórnmálmána aðeins meira þýllitinu til að þar er erfitt að færa fyrir í rauk að ganga gegn ráleggingum vísendamanna þessi, þessi vísindamenn mun áfram verða íslenskir. Það mun, Hafnánsóknarstofnum mun taka upp það hlutverk fyrir hönd Evrópasambansins að leggja mat á það uh, hvað íslenskir fiskistofna þóla. Uh, eh, þannig ég persónulega er ekki alveg samanlægi að fiskauðistjórninu færist alfarið til Brussel eða til Evrópasambansins. Um, ehm, Já, eh, ef við aðeins bara klárum þetta aðeins eh, leipið Randers, eh, ég veit upp með margar spurningar <laughs> hérna, Þetta er áhugavert, við fylgjum hérna, 238 þarna í Lisabonsáttmálunum segir að stjórnum fiskviða sé alfarið í höndum Európa-sambandsins. Þeir taka fastar á sjáuröldustöfninu þar og, og halda fastar út af manna um af hálfu framgata stjórnar og sambandsins heldur en til dæmis landbúnaðstöfninu sem segir að þeir séu með skipt forræði Európa-sambandið og einstök þjóðlönd. Þannig að hann leikur alveg fyrir að þetta er þeirra hérna, afstafa í leysamánsáttmála og hann er gengirinn gildi. Þannig að þeir hafa að til um uh, eh, fiskveið öðlindir að segja. Áttið þá við, sagt, þá, sko- þá við útlutun aflægmildar? Nei, þá á ég við sko, að móta fiskveiðistöfna og hvernig eh, fiskistofnar eru ný, eh, nýttir. Mm -hmm. Þannig að leysamánsáttmálinn segir að fiskveið öðlindir séu samegn ekki samegni skilningi allir geti farið hvert sem þeim vilja heldur að forræði Európusamhansins er ótvirætt. Mm -hmm. Þeir, þetta er ekki deilt forræði eins og til dæmis með landbúnastöfnuna. Þegar það likur fyrir og ég vissum að þetta sé hárétt sem þú ást að segja að, hérna, að uh, íslenska samningarnæmdi mun leggja ásla að fá einhverju lausni sem við getum búið við. En þeir mun ekki breyta lesumásáttmálunum fyrir okkur. Það er nokkur, nokkur meðljóst. Þeir munir gefa aðlugun eins og þeir framasketa en, en ég hef enga trú á að munir fara í gegnum það að breyta leysmásáttmálanum og aflétta hérna, þessu ákvæði um forræði Európa-sambandsins yfir fiskimöðum. Og þetta sem varst að lýsa er þannig sé rétt að, að það eru ráðgjöf výstamanna sem að gildir þúnt en á hverju árið desember þá hittast þeir og eru á nætufundum sjálfhundusaráðar Európslandsríkina til að ákveða kvotan og ef þetta væri allt svona rinni allt klart og hvitt fram þá þyrftur ekki þessi nætufundu að þyrftu ekki svona takast á um þetta. Við höfum fengið við sem erum anstæðingar eh, heimsók frá skoskum sjómanum og, og írskum og heyra þeirra reynslu og þeir segja alltaf það sama eh, ekki faraðaninn því að þó eða fáir undan þáir þá er það tímabundar. Við fengum til dæmis segjar Ískir sjómen svo kallar Írska hólf sem við ætlum að hafa fyrir okkur. Það gildi í tíu ár. Svo er bánverðan komnið hann og það er fiska eins og við. Þannig að fiskveðu auðlindin hinga til. Nú skal maður ekki, ekki útiloka Európusambandið sjáu ljósið og, og átt að sjá að þetta er ekkit mjög skeinsæli afstæðin en maður veit ekki, við verum að miða við það sem er í gildi núna, þá er þetta alveg afgeranda þeirra hálfu, þeir stýra þessum málum þó að þeir framseli svo valdið til að fylgjast með eftirlit og svo framhegi sko en, en, en þeir ákveða við þeirra borð er hægt að ákveða uh, eh, hverju fá veiðheimildir og svo framhegis Já, ég ég held nú reyndir að þetta sé ekki alveg rétt en, en láta það leikja með til þetta ég, hérna, ég held að stendi þeirri trú að Európa sambandi til að mynda segi aðeldathjóðum ekki hvers konar veiði stjórnunarkerfi þeir búi við þeir taka ekki afstöðu til aflamarks eða sóknamarkskerfis til að mynda það með það áfram verið í höndum íslendinga uh, hvað varðar fiskistofnana þá er það hins vegar líka ljóst að, að sko þessir löngur nætufundi sem minnist á skýrast vantarlega af þeirri staðrind að mestallur sjáarútugur Európa-sambandsins Eh, er, er, þar erum að ræða stopna sem að flakka milli lagsa það er hins vegar ekki eh, málið eh, þegar að kemur að málumnum Íslands Íslenska, Íslensku stopnarnir eru held ég að hátt í 80% eða það er ekki þrjú fjörðu stað, staðbundni stopnar sem að enga reglur Európa-sambandsins hveða á um aðra þjóðir eigi að hafa aðild að af því það er með að við tíu ára veðir einslu aftur í tíma uh, í öðru lagi held ég að alveg eins og þú segir sko, íslenska samlingarnendi hlýtur að leggja ykkur áherslu á þetta eða leggja bara höfuð áherslu á þetta og þess vegna er ég ekki svart síðan á það að það finnist ásættanlega lausn fyrir Íslandika Er ekki líka alveg auðljóst að og, og þetta er nú kannski þessu eh, skarpi en svona auðdragisá þegar viðkjönd að samningur sem ekki felur í sér ásættanlega lausn á Eh, fiskveimálunum að hann, hann mun aldrei verða samþektur í þjóðrakvækriðsli á Íslandi og til viðbúðu það er kannski útskýra að þínum hætti uh, eh, hvað þú myndi tellja ásættalega laust á þessum þættimálsins Sko ég, ég myndi tellja ásættalega laust að Íslandingar haldi áfram að mörguleiti því útlutunarkerfi sem er við líði í dag sem sagt að, að fiskveið stjórninu sjálf fari eða sem breytist helsi minnst Ég hins vegar persónulega er alveg tilbúin að fallast á það að heildar ákvörðum kvóta færist yfir í ráþeiraráðið eins og, eins og raunin er með sjáurðustöfni ESB. Ég held að það sé ekki biti sem að Íslandingar get ekki kynkt. Mm -hmm. Eh, Öðrulega held ég að, að hérna, það verði vantala lögd aldrei áherslu á að, að hérna, erlend, erlendri fjárfestingu í, í íslensku sjáurði verði að hún verði leifð og það er annar mál sem ég held að, að hérna, Íslandingar geta alveg sett sér ég, sko, eftir að hafa kynnt mér í dans þá held ég að, sko, allavega eins og útgerðarmennin á Íslandi er, séur hættast við ég held að það sé alls ekki það að menn sé að fara að missa yfirraðan yfir sjáuröldinni ég held að sé mun frekar þessar tæknilegu markasreglur sem er að finna í Európa-sambandinu mm. þetta er ekki dvoðlega mikið umræðinni en Európa-sambandi leggur til að mynda miklu áherslu á að veiðar og vinsla séu aðskild mm -hmm. svo er ekki raunin á Íslandi í dag oh og ég veit, veit dæmið um það að það eru meira þess að íslenskar útgerri sem er að nýta sér þessa, þessa að það sé engin aðskilnaður að því litinu til að, að íslensk, íslensk útgerrafyrirtæki geta stopna önnur fyrirtæki innan ESB eða innan Európska efnaðsvæðisins mm -hmm. uh, svo taka þeir sagt, gera þeir út og, og, og veiða afla sem þeir síðan selja til sína eigin fyrirtækja innan ESB jafnvel eftir hann er unnin mm -hmm. uh, sem gera það verkum að, að hérna að þeir geta selt undir markasverði og, og stungi mismununum í vasan. Já, já, og flytja vinnu út frá Íslandi. Þannig að það, já, sem, já. Þeir, það sem þeir nota í ræðslu áraðri um að muni gerast við yngöngu, það er þeir sjálfur að, að praktísera. Nákvæmlega, og, og ég held líka að það megi alveg benda á að sko, sjómenn eru auðvitað að tapa á þessu. Það er því að sjómenn eru með sín laun tengd í marka, inn í markasverði aflands. Mm -hmm og já, er ekki að fá markasverði já, já, en er ekki að fá markasverði þegar hérna, menn ákveði að selja undir markasverði þá hefur það bein áhrif á, á, á launagjör sjómana Það er mjög slemt að sko, hvað sjómanu verið störu komin undir hælin á útgerðamönnum í þessar umræðallu og þetta barndumál sem, sem þú minnst á sem hefur lengi verið frá því ég var ungustrákur að sjó eh, um, um hérna, allir fiskar á markað það heyrist ekki lengur og og svo það sem að sérst núna já, til dæmis fyrirtæki eins og Samherji sem að ánú alveg bara þú veist í rauninni að lýsa þeirra viðskipta mótili að hluta e, og er stórleikandi í euróskum sjáróti og notar nú já, það er engar tengist þessar umræðum um, um hvernig kvotanum útlitað eh, hvort að, hvort að hann er með að útlita á uppásmarkaði eða ekki eins og hugmyndir eru um hjá núverðandi ríkistjóð en þeir eh, hérna, eru sífælt að færa störf og þverk gegn eigin lofurðum út í eh, fiskvinnslu í hafi og minni landvinslu og, og og, já, og flytja, flytja fiskinn í, í síöknum mæli óunnin á, e, til Evrópu. Jú, Þannig að eru þetta eru þetta hérna, útverðir eh, sko, eh, íslensk almanahags sem þeir gefa sér út fyrir og eru svolítið einmitt mjög ábyrrandi í barotinu og það kannski, ef ég fæ varpa spurningu þetta þín, Pál, hérna þó að... Ef ég fæ kannski aðeins að grípunni, ah, það var, var eitt sem, sem ég glemt að minnast á áðan, þegar þú myndist á með Lissabonsáttmálunum að þeir myndi ekki breyta honum eitthvað sérstaklega fyrir okkur. Mm. Ég held að það sé örgulega mörguleiti rétt, en að samanskapi verður að hafa í huga að náist að semjast á ásættilegan hátt um fiskveistjórnum þá hefur aðaldarsamlingur Ísland sama lagalega gildi, hann er jafn réttár Lissamósáttmálum. Það er held ég eitt sem við verðum að hafa í huga og þess vegna skiptir eins og ég segi bara höfum álega með nái ásættilegum samlingum sem að þjóðu getur sett sér við uh, til þess að mitt að tryggja að, að þessi yfiráð Allt í lagi en Palli, eh, það var gaman að heyra frá þér eru er útgerðamenn réttu hérna, réttu aðlætni til að leiða baratu Európu anstæðinga eða Európu sambands að, eða aðvildar anstæðinga kannski réttast að segja Ég veit það ekki, ég, innan okkar aða þá eru nú, er nú ekkit mjög margir og, og ég man ekki eftir neinum sem er svona mjög ábyrjandi sjáratistengtur í, í Þeir eru allir á móti aðild með rauðina e- og allir á móti fyrningu <laughs> skiljanlega eða allan að þeir sem tala en, en, en, en 23 atrið hérna uh, sjálfstefnan, eh, ef við bara reyfum aðeins upp hvernig hún verður til hér í Európsambandinu. Európsambandinu er eh, reist á grunni eh, setni, aflegginga setni heimstýrildar. Þeir eru konum í landbúinarstefnu til tjóla fljóðlega eftir Rómarsáttmálum og í Rámarsáttmálum. Þeir búa til sammelega sjálfstefnu, hvenar, jú, 1970, rétt áður en fara í viðræður við um stakkun Európsambandins við breyta, dani, norðmenn og íra. Mm -hmm. Þannig að þeir ákveða að taka landbúinastefnuna og copy-paste komin með sjáhaldustöfnu. Þetta er púra valda streyta. Þetta, þetta er bara skjálfest og staðfest. Það er búin að til 1970. Og þú nefndir aðan sko að flökkustofnar innan Európsamhættis og það eru svona rauk núna að þau þurfu að samílega stefnu. Hún var ekki þarna. Mm. Það voru jafnmikli flökkustofna þá. Allt í lagi, ég meina þetta er Európa-samband og þeir hafa rétt til að gera það og þeir gera það og svo veit allir að hún hefur verið eh, samfellduröð mistaka, ég meina þeir eru með nýtjastofna í botni eða, eða sem sagt nýtingu, eh, ofnýtingu og offjárfestingu. Þessi luti líka alveg fyrir og þið nefnið að mögulega og, og að þið nefndið fyrningalegin að þið nefndið svona hvernig reykti íslenskir útgerðamenn hafa sömur hverjir Í rauninni til að skýra það sem ég var að koma framfæri ef að hlustendur eru an, eh, fylgjandi ansnúnir gjá kvota hverjunu þá þá eh, Já. ættu þeirra íhuga það að vera að gerast eh, hérna alltaf sinnar Já, ég, ég heyr alveg hvert út á farandres og, og, og, og sömuleiti eðlert að, að, að fólk sem að vil kannski ná sér niður í útgerðinni eh, útgerðamönnum, segir bara heyrðu, já, við skulum bara fara með drasli til Európu og þeir jafnaðu þess að derringstráka hérna sem heita íslenskir útgerðamenn Ég, ég líti ekki svo á þetta þannig því að sko Þeir einstaklingar íslensku sem heita í dag útgerðamenn, þeir verða allir hoknar upp að eftir hvað, 30, 50, 70 árs. En við ætlum að búa einn hérna áfram og afkomendur okkur. Og að líta á hvernig útgerðamenn akkurat núna hægir sér og hvernig þeir eru, það er bara finnst mér ekki í punkturinn. Eitt annað atrið sem ég ætla að byggja okkur að huglega og kannski að fá hérna pælingu við, sko. Sjáradögur er niðugreitt starfsemi í Európa-sambandurum. Hún er svona aukabúgrin í landbúnaði sem er líka niðugreittur. Ef við förum þar inn, þá förum við inn með okkar sjáarúteg sem er ekki niðurgreitur nema auðvitað má segja að hann sé óbyggt niðugreitur í og með að þeir fá ókipis kvóta. Og sjómanarslatar, ekki klema honum? E, já, en eh, ég held að það sé... Jú, það, það er niðugreisla. Og á móti kemur líka þetta sem ég var að minnast á með að lagalega umhverfi sjávaröldusins er mjög ófylgkomið. Íslendingar eru, Íslendingar eru opbáslega tilbúinir alltaf að tala um hennan eh, sterka íslenska sjáurötu samboru við annan sjáurötu en ég held að sé eins og ímislegt ábútafant eh, með reglu þessa, hérna, án, regluverki í kringum þessa helstu En erum við ekki samalum, erum við ekki samalum þó við höfum þetta upp á borði sjómanafslattur og kvótir hann sé útlutað eftir veiðreinslu og, og menn sko, það hann þannig sé að, svo að segja okkjöpis fyrir árikiðsvöldinu, að þá sé íslensku sjáurötu núna hefur um langa hríð verið og hefur aldrei verið niðurgrettur í neinum samja skilningi og hann er á í Evrópu. Er það ekki svolítið sko, svo við séum, veitum hvað við stöndum? Já, en, en hlut, hlut, hlut af því sann svo nefnir, bara áður en þú klárar þetta, ja. snýstum það eh, sko að úrrelda skip og, og svo framins að reyna að minga þennan flota í samræmi við mingandi fiskistofna Það eh, er að tala um Evrópu? Nú er að tala um, já, hlut af þeim peningur sem að menn hafa verið að verja til Sem, ég ger ráð fyrir það að sé inn í þessari, þessum niðugræslinn sem þú nefnir er það í, sem, að, sem menn eru menn, ástæðan fyrir menn eru tímabundið Já. að setja peninga úr sameilum sjóðum erfarsambansins inn í sjárótegin er vegna þess að það er verið að, að, eh, að það er verið að minga höggið af mingandi fiskistofnum mm -hmm. á þessa Jó, grein nei, nei, og samanskapu, samanskapu held ég sko að allt það sem að Páll er að tellja einn hérna upp er þetta sko styrkur fyrir Íslandinga og íslenska sjárótegin og styrkir væntalega okkar málstað þegar kemur að því að semja við Európusambandi. Svo annað sem ég langaði líka nefna er að menn verður þetta líka að passa sig að því að vera að bera saman sambarilega hluti. Ég held að sé ekki neyn önnur þjóð í Európu og þar til í nú Ísland líka einn sem að hefur jafn mikill að hagsmun að gæta af sjáurötu eins og Ísland. Það er held ég engin önnu þjóð sem getur kalla sjáurötu undirstöð, sína undirstöðu atvinningurinn innan ESB. Og þar leðandi þetta er ekkit óeðlegt að að sko, sjáuröður í praksi sé öðruvísi hér heldur en annars þar þetta er eitthvað þegar að hafa í huga en það er eins og roboðslega auðvelt að bera saman að segja eins og þú segir sko, að, að íslensku sjáuröður er ekki niðurgreitur hann er niðurgreitur í Evrópu ergo sko Íslanda á standu ég, ég, ég, ég var ekki alveg komin að ergoðin en, en þetta var ágætt samt Kontum við ergoðin en síðan þurfum við að niðurgreða þáttinn hérna með smá auðlýsingum <laughs> hérna, fljóðlega eh, Nei, sko, eh, grundvallamönurinn er þessi að, að eh, sjáhóruðugurinn stendur undir lífskjörum hér á landi, ekki allir lífskjörum en drúmullutum að þeirra hann stendur ekki hindi neinum lífskjörum í Evrópu mm -hmm. og mhm. förum við okkar sjáurðu þangað þá verður sá íslenski ekki tekin út fyrir svega þegar að Evrópusambandi velar um sjáurðusmál sín megin. Við verðum hluta pakkanum en aðeins hluta pakkanum og við munum aldrei breyta því að við búum hérna 300.000 manns. Þessi 300.000 þér sem lifa þessum sjáurðuði þau eru ekkert merkilegri heldur en eitthvað þorp á uh, spáni sem er með framfæsla á sjáurðuði bara alls ekkert merkilegri, bara jafn miklir Evropabúr. Þannig að það eru engar líkur að til lengri tíma að sjáratur íslenskur eins og hann er ekki núna verði sá sami og verður ekki undir merkjum Evropasambassins. Það eru engar líkur. Við erum þá að hveðja ákveðna undistöðu sem e, hefur verið undistöða fyrir lífskjör hér á þessu landi. Ekki við náttúrulega sann ekki. Andris, nú ætlum <laughs> ég kannski að fá að skjóta einu lilla. Það er, það er svo sem alveg rétt að Ísland er ekki stórt með að við hérna, mörgunir Európlund en á, á móti kemur að, að sko, þegar við horfum við á ákvarðanatöku innan Európa-sambandsins þá munir 300.000 manns eða 320.000 manns standa á baku þann sjáarðisráðherra sem situr í ráþærarráðinu og, og tekur ákvarðanir um framtíð európsk sjáarðus innan ESB á meðan að spænska hérna, smáþorpið verður vantilega hluta munstæri heilt sem þarf að reyna að hafa áhrif á sinn ráð þeirra þegar hann sittur og, og, og tekur ákvarðanir. En við sko ræðum þess, einmitt, koma kannski aðeins inn á stjórnkerfi Európa-sambansi hérna eftir, eh, eftir að fá nokkuð skilabóð. Já, góðu hlustundur, þið eru að hlusta út af sögu og hér á sérstað uh, eh, vikulegt spjall um uh, aðild Íslands að Európa-sambandinu. Þetta er þátturinn ESB nei eða já og við erum verið að klást við það sem við höfum kallað stærstu spurningu Íslandsögunar. Uh, eh, það er svona, já það heitir þáttur sem er haldið út í bæði af Európu-sambands aðildarsinnum og aðildaranstæðingum og Ég heit Andris Jónsson, er aðeldar sinni en með mér stjórnandi er Pátt Viljánsson, bladamæður og þú ert aðeldar anstæðingur. Er ekki alltaf leiðið að segja það? Jú, ég held að það sé alltaf leiðið að segja það. En gestur okkar er eh, nafnum minn Andris Fjellsteð og hann hefur uh, nokkuð fróður um, um þessi málendi að þú hefur mentaði í Evrópu fræðum eins og mhm. kom fram hérna upp að þetta reys. Maastrikt í Hollandi. Já, það er nú aldrei sögufræður staður í sögu, sögu hérna Evrópusambassins en... Uh, við vorum að tala um sjárótstefnuna fram og tilbaka og, og ég myndi hvernig stjórnkerfi Európa-sambansins, Pall var að með okkar eða sendur um að við hefðum nóg mikið vægi og þessi málaflokkur en svona almennt, þetta er eitt af því sem er alltaf nefnt og hefur alltaf verið nefnt, það er það að vægi okkar verði svona óskaplega lítið inn í Európa-sambandinu hvað hva, hva svörur við því af halvu aðelta sinna? Sko, Európa-anstæðingar hafa réttilega bent á að gangi Íslandin þá munir fjöldi íslenskra Evrópið þingmana á Evrópið þinginu verða mjög fár. Það munir alls ekki vera margir íslendingar 3-4-5 eitthvað í, í mestalagi sko. en þar þegar að menn ræða stjórnkerfi Evrópasamhansins þá held ég að menn verða að hafa í huga að enn sem komið er og, og ég held að þessi hagur allra það haldi áfram e, sko helst ákvörunar vald innan Evrópasamhansins liggur hjá ráð þeirra ráðinu og þar koma saman ráþeirar úr hverju málaflokki, eitt frá hverju landi og þá skiptir engum máli hvort að sko, um er að ræða 300.000 manna þjóð eða 30 miljona þjóð. Ég held að þett, þessi punktur skapi ansi mikla vörð fyrir Íslandika. Það er bara eitt, eitt land, eitt atkvæði. Það er bara eitt land, eitt atkvæði. Það er öll svona stórmál þarf að klára í ráþeirraðinu. Sins að bara helsta, helsta ákvörunavald Európusambandsins liggur hjá ráþeirraðinu mm -hmm. þó svo að vægi þing sem sé að aukast þá, þá er það nú samt sem að þannig. Og þannig að hlustundur skilji bara af því að ég er vissum að það er ekkit allir klárir á þessu hvernig þessar stofnarnir skiptast og, og, og valdheimildir millir þeirra en ráðherráði er rauninni ekki starfandi, það er bara eins og, ég hvað að segja, það er svona ákveðin ráðstefna sem kemur saman Eh, kemur reglulega saman, kemur reglulega saman. Þetta, er ekki, þetta er ekki batteri sko. þetta er ekki framkvæmstjórnir þetta er henni bara eins og svona alþjóða uh, fundur Já. en einmitt sko að því að þeir eru unnum á 27 og stefnir í að fjölka þá hafa þeir verið að breyta fyrirkomleginu frá því allir séu samala en það er lett ef það eru 27 þá getur verið erfitt að nýka einhverju málum fram að því að það er erfitt að fá 27 til að taka undir eitthvað eitt sem áfara að gera. Þannig að þeir hafa verið að breyta veginu. Þannig að það er talað um hérna sko ákveðin fjöldi þjóða sem með því og ákveðin e, eh, á bakvið það er þjóði sem ákveðin fjöldi, hlutværslega fjöldi íbúa bandalasin sem er mm -hmm. þannig séð skinsanlegt. Eh, en aðeins til að fara yfir sko hvað við munum standa í þessu. Við munum fá fimm þingmenn og á Európaþinginu eru 735 núna heldur farið upp í 65 þegar Lísabón gengur fyllilega gildi. Þannig að við erum e, þarna vel innan við 1%. Európuþingið eh, er að reyna að búa til sko evróskan vettvang og búa til svona flokkahópa, kristileiti, demokrata, sósélistar og svo fra, framvegis mm -hmm. og svo hefur verið að segja að auðvitað fara íslensku þingmennin inn í það en, en við getum alveg séð fyrir okkur að sá vettvangur, þar erum við eins og krakibir í helviti ég meina við, við erum með fólkana en það mun ekki gera mikið meira eldur en um bara fylgjast með Nú, já, já. Ég, það er ekki alveg rétt eh, sko Palli, eh, ef við horfum á það er nú önnur þjóð sem vil kalla sér smá þjóð, Já. og þar var mjög öflugur uh, eh, leittói, danskra jafnaðamanna Pól Nýrup Rasmussen sem fór dansku stjórnmálum yfir á Evropaþingið í þennan flokka op og gerist þar leittói, mjög skeliku leittói allra euróskra jafnaðamanna í Európaþinginu. Jú, en Andrés. Þannig að ef þú ert með öfluga menn, og, ég, og við getum verið samanlega um það að þeir, þeir leynast nú. Við í, trúðum því að útrásinni styrðu öflugi menn. Já, já, við, við, við erum sjálfsögur að segja sko að við Íslandingar erum ekki merkilegra að gera heldur en aðeins menna, það munu á einhverjum tíma koma snjallir og flinkir menn frá okkur rétt eins og komi snjallir og flinkir menn frá Danmörku og Hollandu og svo framvegis mm. og mhm. þeir munu gera skildandi mm -hmm. en það er þá að því að þeir eru snjallir og flinkir umfram það sem velnett telst erum ekki samanlega um það að göngvinn að þá erum ekki að horfa til 5 eða 10 ára, við erum að horfa til nokkura kynslu og þá þurfum við svona svolítið að hafa langtíma sjónamið ja. og við verðum aldrei merkilegri en hver annar Evrópúi, við erum sko 300.000 hérna, eitt götu á einn breðgata í Þýskaland eða í Berlín og, og það að við færum að fara með okkar mál í svona stóru og alvarlegu málum eins og til dæmis Járúdvei, eins og til dæmis hérna, landbúnaði og fullveldismálum þarna til Brussel, hefur allt aðra þýðingu fyrir okkur sem smáþjóð heldur en aðra smáþjóðir. Má ég taka eitt dæmi um aðra smáþjóð sem er litlu stær heldur en við, Luxemburg, sem er þannig að klemda á milli Þískalands, uh, eh, Belgiu og, og hérna, Hollands, Fraklands og Þar geta menna auðvitað lifið og starfað eh, og átt heim í Luxemburg og starfað annað hvort Þískalandi eða hérna, Fraklandi eh, eh, Þjóð sem vegnaði vel auðansambansins og vegnaði vel einansambansins Þeir, þeir, þeir eru búin að vera þannig og af því að þeir eru til í að gera þessi málamiðlun að flytja forræði sinna mála þarna til Brussel sem er þá í bara skreppfjalað ef að einhver í Luxemburg vil tala við einhvern í Brussel þá bara skreppur það þangað svona dagspart Eða nota Skype <laughs> býtu, punkturinn er þessi, punkturinn er þessi, að þeir bara, sko, svo við höfum tökum eitthvað dæmi í samandu mentun, þeir fengur sér fyrir einhverjum 15-20 árum háskóla dild, Luxemburgar. Þeir fannst algjör óþarfi að vera með háskóla. Háskóli Íslands er stopnaður hérna í byrjun hérna 20. aldar af því að okkur brála á aðmynd okkur hafa háskóla veist, við erum á miði allansafi, þá þurfum við svolítið að gera hlutin aðeins öðruvísi og Luxemburgerar auðvitað mjög fegnir að samningar eða úrslitt stóra mála eru ákveðin við samningabort í Brussel, frekar heldur en að herir þjóðveri og frakka komi yfir landamennin til að herja á, á hinna, þannig að þeir gagvart vennilegum Luxemburg eh, íbúa Luxemburg, þá er það heilmikil skinnsemi í málunum. Fyrir okkur er þetta fullkonlega framandi veruleiki við höfum aldrei þurft að vera búa við þessi áþján þannig að það sem að þeir eru að græða það kásast ekkit upp á okkur nei, nei, og það sem þeir eru að fórna veist, er, eh, við erum að fórna miklu meira heldur en þeir ég, ég held að þetta sé alveg valið punktur hjá, hjá Páli ég held eins og að, að það, það megi samt ekki gleymast að, að sko Eh, umheimurinn í kringum Ísland hefur þetta rosalega áhrif á allt sem gerist innan Íslands. Ég held eitt af þessu sem að sá, sjá í, í, í hérna, aðra, nei, hérna, eftirleg krunnsins þegar maður byrja að fara hann í kjölun á þeim er það, sko, Ísland mun alltaf verða háð þeim reglum sem að eru erlendistil. Nú er, mennum oftur í týrættum hennan, hérna, hérna, hvað hefur ég segja, reglu galla í, í európska regluverkinu þegar kemur á fjármálastofnunum Eh, það var skrifu grein af, af fyriröndi fórstjóra breska fjármáleftilitsins þeir hafa nú aldrei verið neitt óbáslega Evrópu sinnaðir, ef svo mætti segja en hans meginniðist að var svo að þegar að kemja fjármálamarkanum þá væri annarkort, þá væri tvær leiðir sem stæðið mönnum færar, það var annarkort svo að draga sér tilbaka, draga úr þessari eurósku natto eða þessari, þessari evrópuvæðingu fjármálamarkaðarins uh, auka vægi þjóð bundina þjóðbundna regluverksins og kostnaðins euróska og horfa frekar eh, á innanlandsmarka þegar að kema fjármálafyrirtæki. Uh, eh, Hínlegin væri svo að ganga ymitt í akkurat hináttina og þetta er það sem að Íslandikar eru kannski að, að horfa upp á núna er það að við vorum hérna með alþjóðlega banka og samajóriska banka en allt regluverkið, fjármálaftilitið og innistætringakerfið var þjóðbundið. Þannig að sko það sem ég er að reyna að segja er að sko, Ísland mun alltaf verða pínlíti háð þeirri framþróun sem verður í kringum okkur mm. uh, þeirra kemur að til dæmis eins og bönkunum að þá erum við að horfa upp á það að hérna annarkort eru Íslandingar að fara að draga sér tilbaka og fara að lendi kúpla sér pínlíti út úr þessum allþjóða viðskiptaheimi sem við erum búin að búa við núni svolítið tíma eða þá að við erum að fara að taka skrefið til fulls og ganga hann inn og þegar maður tala um hennan, hérna galla í európska regluverkinu þá hefur það mitt verið það að það er ekki búið að európavæða regluverkinu og ég held að þetta hafi hansi mikla þýðingu fyrir Íslandika bæði hvað var að fjármálamarkan og líka í mun við þar að samengi. Já, tveitur átrið þannig að það eh, búið að európavæða regluverki í þeim skilningi að Íslensku bankanir vegna európureglunana gáttu opna ótibú í Evrópu og svo að þessum fjármenni að því marki er búið að Evrópu veða en það verð ekki búið að Evrópu veða eftirlitið að fylgjast með Það er rétt þess að taka fram að tilgangur með þessum reglum var sá að hjálpa sparifjárreikandum að þeir getur lagt inn fyrir búið til samkeppni um sparifjár allra íbúa og fylgjir þetta eina þessu fjórfrelsi innan Evrópusambansi sem er frjálst fjármáslega En sjáu þið bara að þau tökum þetta sko, að, hva, hva, hva flókið og jável einfaldir eh, hlutir eru gerðir flóknir þannig séð að þegar menn voru að setja þessar reglur þá þurft að passa upp á að það væri ekki eh, hérna, innistæði tryggingasjóðanir væri ekki hérna, með ríkis ábyrð því að sko þá myndu þýskir bankar standa miklu miklu betur að við heldur en til dæmis íslenskir mm -hmm. því að fólk vil fyrir ekki skipta við bankar sem er með þýskaríkja bakkjalli heldur en Ísland, þannig að það mátt ekki en ég, ég skil það sem þú ert að segja András Fjallsteð og, og að þýleitinu sko þannig séð sammála að, að við höfum svolítið um það að velja hvort við viljum við erum ennþá með opinn svona fjármálaleg eh, landamæri og þá þurfum við áfram að taka þátt í þessu, ég er ekki alveg samfærður um sko að það þurf endil að fylgja að maður verði þá hlindur aðild að við erum jú með hluti af euroskefnarsæðinu en af því að ég sagði ykkur áðan frá þessum eisnesku þingmönnum sem að hérna komu hennum hérna daginn þá sögðu þeir mér þá sögðu að eh, þeir lendi í bankavandræðum í, í loksíðustaldrar þegar að þeir voru tildrunni komin undan Sovjet og, og voru að gera einu hluti og allt fór í tomtvesin og vitiði hvað þeir gerðu mm -hmm. þeir fengu bara Skandinava, Norrlund, aðla Svíja til að kaupa sína banka, þeir eiga allar banka sjálf 90% af bankastarfsminni í Íslandi er á forraði útlendinga Þeir hefur fallið vantilega, ef, ef þetta var ekki svona það, sko. Ég hugsa það og, og, og þeir, þeir eru í þokkalum málu með sín, hérna, sín, sín mál En það er meina að tala um að það hefur nú aðskilt að, að hérna, sænskil bankar hefur kipt landsbankan Ég er að segja það að Er hann ekki búin að kaupa kaupling í dag? Ja, það var eskilegt og sáþáttur held ég sko að við sem erum sko anstæðingar aðildar og því að aðildar sinna getum alveg samála um að bankakerfi þarf að vera svona funksjonelt, það þarf að vera allt við að væ allsjóðavæðing er, er sko nöðsynleg til að greiða fyrir viðskiptum á þarfandgöðunum en það þýðir ekkit endilega að ganga allaveg inn í Európa-sambandið. Nei, það, það sem ég var reynd að, að segja er að sko þegar við byrjum að tala um hennan galla í reglverkinu að þá an, sko gallin byggist á því að mennir voru ekki búin að Evrópu veða nóg Í Evrópu Í Evrópu og Ísland er auðvitað partur af því vandamáli ég meina vandamála er þá vantala það að þjóðir vil ekki gefa frá sér yfir á því vissum málaflokkum mm. og Ísland er auðvitað ekki þar frá talin Ísland vildi ekki gangi í Örbjörnsambandi og þar er ekki, það er ekki alveg hægt að segja að Íslandika geta alltaf bara bent á Örbjörnsambandi og sagt þið gerum minstök Místökin eru auðvitað kollektív. Þau eru það, það, það er báðir aðlar. En, en sko, af því við erum að tala um fjármál og af því við erum að tala um aðróksambandið og, og hversu stabilt það er. Við vorum núna að hlusta á þann á fréttir um að Grykkir hafa leita til aðfjárgjaldirisjóðsins rétt eins og Íslendingar sem eru fyrir utan Európa-sambandið og ána Evru en Grykkir eru inn í Európa-sambandinu og með Evru mm -hmm. og ert ekki sammala því að því að þú nú kynntir þetta uh, nokkuð uh, vel að þessi niðurstað með Grykki að þeir þurfa að leita út fyrir Európa-sambandið til að fá styrk og hjálpa sér gegnum þetta sé mikil mikið skipbrot fyrir e, þetta efru samstarf þessara 16 e, eh, Európa-samhansþjóða sem eru með það. Það er allavega engin fjör í hattin. En, en, en, en það er nú sama samt að e, sko, alþjóðu gældurisjóðan þjónar okkur hlutverki fyrir þennar þróðu þjóður vilja vinna innan alþjóðu gældurisjóðans til þess að hann hefur þetta hlutverk að vinna með svona þjóðum sem eru og, og í kerfisrunni sko. og Evrópusambandi hefur ekki sambarlega stofn Nei og, og, og það með í hluta lánunum muni þetta koma frá Evrópusambandi þjóðum í gegnum alþjóð gældarsjónu alveg eins og til Ísland sko. Jó, og býtu býtu Puntur sem þurfa að hafa í huga Puntur þurfa að hafa í huga og það sem að eh, Trichet, hérna, Sæðlabankstjóra Evrópu, sæði að barði borðið og vildi þetta alls ekki, hann spurði sjáuð fyrir okkur að Viskonsins fylki í bandaríkjunum sæki um stuðning hjá allt því að gældur í sjónum? Nei, þeir sjáu það ekki fyrir ykkur. Þeir færu til aluríkisins í Washington. Ef að við hleypum allt því að gældur í sjónum inn í Evrósvæðið, þá erum við að segja að þetta er bara prömp. Þeir, þeir þóraði, þannig að þeir treysta efrunni í gegnum þetta. Meina, það, er vera, það er búið að vera veðja gegn efrunni núna alveg, hérna spáköpmein, alveg og, og á það að, að gríkir muni já, eh, eh, hérna, að, að, að þetta ástand í Gríklandi minni veikjana Jó. og að minna að samanskapi eiga þetta sömur ekki við um Gríkland og um, um Ísland að alþjóð gældirisjóðurinn er vantalega svo alþjóðstofnun sem að hefur hvað mestar einslu af því að, að koma löndum út úr bankakrísu. Jó, pónturinn sko hjá mér og ég veit ekki hvort að sko að það er einbittrið að skilja nekki að ég sé svona óskil, ég skal aðeins útskýra hann aftur sko að Við erum alveg samálum að Alþjóðagjaldurisjóðurinn er verkfæri fyrir allar þjóðir inn í Evrópu og svo fyrir þetta. Mm -hmm. eh, við erum líka samálum að umræða um Grekki gekk til að byrja með út á að eh, Evrólandin myndu aðstóða Grekki að komast í gegnum þetta. Mm -hmm. Og það að Alþjóðagjaldurisjóðurinn komi inn er ákveðið skipbrott fyrir samhælnina í þessum hópi og kannski undirstrykar af því að þú Andris Fjellstæð varst að nefna með eh, evróska regluverkið og, og bankakerfið, eh, mhm. bankareglunar en það mhm. séu ekki orðnar nógu evrópuvætar mm -hmm. að evrusvæðið er ekki orðið nógu þróað til að taka stáfið svona því að þjóðverðar sögðu jú, við ætlum ekki að borgað út því að við vitum alveg hvað það þýðir þá koma Portugali, svo koma Spáverar og allir alltaf að fara að sækja í þís, djúpa þíska vasan og við höfum bara ekkert efnaði. Munum eh, minnumst þess að Efran er uppháðlega pólitist uh, eh, verkefni sem átti svona að færa kjarnafjóðuna nær. Meðalannast Jú, jú, jú, jú, jú En sko, sko, þetta sko- var ekki hagfræðileg sko pæling heldur, saði mittrand við kól sko, herðu, allt í lagi þið með í samin að hérna, Þísku ríkin hérna, austur og vestur og, og vera saman eina seng en við viljum fá ankeri í efnaðarslegu tilliti og það verður saminlega mynd. Unþabill um þetta er Uh, efran. Og, og svo hafa þeir ekki náð að þróa þetta samstaf sínamilli nægilega vel því að hvað hva er það sem að máli snýstum? Það snýstum það að Grekir og Hinlöndin hafa ekki fallist á valda framsal nógu mikið til Sæðlabankas í eh, Frankfurt til að þeir geti stýrt þessu sem efnaðsleiri heilt mm. og þeir eru ennþá að fara svona bilbeggja og, og fyrir en að svo niðurstaða fæst sem að mun taka, ég veit ekki einhver árið ára tíu hvort þetta verður sko, til frambúða eh, sem eitt myndsaði að þá sko, er mjög skynsalegt að standa í hæfilegri fjallað og fylgjast með En er það Andris að þið kannski eh, steytist í annan endan á þættirum eh, kannski auðvitað ofnum þessu spurningu sem Páll er að varpa til bara þetta er eitt vandamál sem nefni sem er, við hljóttum að viðkjöna er vandamál það er ekki alveg búið að efran er ekki alveg búin að sanna sig og þetta sannstarf Eh, svona ákveðin vandamál sem að ennþá eru verið að leysin en Europasambansins eh, hafa þau endilega áhrif á það að við erum að ganga inn sko ég held að, að Europasambandi sé þetta verði ekki alltaf einhver viðfársefni eitthvað sem við erum ekki satt við og, og þurfum að finna jú, betri leiðir á það, það er bara, lífið er bara ekki dansa rosum, ég held að sko, hvort sem við stöndum fyrir innan eða utan þá munu sko, ákvarðanir teknar annars, það er alltaf að hafa áhrif á okkur mm -hmm. og hvort það eru ákvarðanir sem er okkur í hagið ekki, það er það er bara, það er bara önnur spurning heldur en, í þannig sé heldur en hvort þau maður gangi inn eða ekki mm -hmm. uh, þegar þú segir að sko þetta efran hafi bara verið pólitíst verkefni en ekki hagfræðileg það er það nú samt sem aðeins þannig að sko hagsagan eftir setni heimstyrjöld var svo að þjóðurna voru áallt að reyna að halda sér við fastgengi til þess að losna við áhættuna af flögtandi gengi sem er heffræðilegt úrlösnarefni að taka þá upp sameila mynd Uh, í öðru lagi var þetta hægfræðilegt að þýlitinu til að aðrar þjóðir í, í kringum Þýskaland, þá var Þýskamarkið uh, eh, annar stærsti alþjóðgjaldmiðlin uh, eh, peningastefna annar að landa í kringu Þýskaland var að byrja að taka rosalega mikið mið af ákvörðunum Þýska selabankars, mm. en þetta er evróska myndkerfið í sjálf þessi byggt á þessu, þessu þessari, þessu blúprinti hérna, af Þíska seljabankana. Þannig ég er nú kannski ekki alveg samanlega að þetta sé bara pólitist en ekki hafraðilegt. Sko. Já, ég, það, ég, ég vildi ekki segja sko, að þetta veri sko, Þannig þetta er klála pólitíst, þetta er klála pólitíst sko. Þe, þeir reynda að vanda sig og, og þetta menn er... Menn eru svona að herma svolítið eftir bandaríkunum Jú, einmitt, en, en, en, en sko þegar þú ert komið samilega mynd að uh, svo eftir eitt sæðilabanka en svo eru hvert sitt land með eigi efnaðastefnu og, og eigin sæðilabanka mm -hmm. og þau, þeir geta þar uh, haft uh, rekið sína hérna, efnaðaspólitík svona... Ríkis, með, ríkis. Með, já, ríkið já. Og, og núna er, er það komið á enda vegarins mm -hmm. og ég hugsa sko að, að efran hún þóliðið ekki nema annartveikja gerist að e, eh, löndi sem aðeins standa þessi 16 samþykja flítja auk, auknar valdheimildir heima frá sér til Brussel eða til eh, Frankúrt eða að þeir fara að beita þessum úrraðin sem þjóður eru að segja sko það verður hægt að reka einhvern út mm -hmm. ef að þeir misbjóða og brjóta eh, ákveðna reglur um hvernig, hvað hallið má að vera og svo framvegs mm -hmm. að það verður hægt að varpa þeim út en það er svona mjög erfitt í frangand en ég held að heimliðin á þessum penning séu þetta líka svo að hérna að sko þetta, þetta bandalega þetta byggist upp á ábyrg hvers ríkis verið sig og það getur vel verið að við möttum þetta að sjá hvernig leysist úr þessu málum á næstu árum sko en það getur vel verið að hérna, hinlegin og þetta eru mótryggjum við því sem að hérna, menn voru að tala um að, að þjóðverjar eða aðra þjóðir færi að lána gríkjum bein mm. að sko færi menn þá leið þá eru menn þetta að opna á mikið síðferðislegan vanda til framtíðaliti að, að þjóðir hugsi sem svo og pólitíkusar sem að hugsa nú ofta ekki allt og langt fram í tíman að við bara rekum halla og, og, og þá kemur Sælabanki Európu eða Trísei eða einhver annar og, og bergar okkur út sko. þannig að það þarf ekki að vera að, þessi, að þetta sem við erum að ganga gegn núna verðið endilega svo neikvægt fyrir efruna. Ég held að þetta getur líka marka ákveðna stefnu að þýrlitinu til að nú er allir ljóst að hver og einn þjóð ber ábyrða sínum einn ríkisjórnum. Og ég menna gríkir skuldsettu sér sjálfur, það voru, ekki, það voru engin annað sem geraði það. Sko. Og, og lánveitindu þeirra tó, tóku þeirra sen sko. Og munum vantilega þurfa að taka skell eins og lánveitindur íslenskra aðla þá er svona kannski þau þóru alltaf að varpa fram fleiri spurningum hérna í þessum þætti við erum svo ótrúlega frjóðir og hérna þetta hefur verið skemmtileg umræða hérna á þessu þryggjamanarspjalli og vantilega fyrst getur það eru tveir andrisar uppborðið já, já, það eru yfir þyrmandi andrisarhalli hérna og <laughs> það gætum verið með hann þriðja hann er nú eitt sem heitir Andris sem er formadur erbursamtakana Pétursson En, en hérna, það er, held ég, gott að, að taka þess að umræðu. Það bara býður mér þá líka þegar hann kemur. Já, en, en Andri sagði á, semst, ránaði með þessu umræðu vegna þess að við Európu sinnar höfum kannski leiðið svolítið látt í umræðinni, ertu ekki sammálað því? Jú, jú. Svona undafæri? Hvað segist ágar að því að Andresar eru hérna og svo er einn önnur sem heitir ekki Andri sína, heldur Ingebjörg Solún sem var að ráleika að hérna við myndum fresta umsóknir, hvað segir um það? Ég, ég held að, ég tólka þetta meira þannig að þar væri, þar væri hún sko að kalla eftir aukinni pólitískri fórstu og auk, aukinni pólitískri baráttu fyrir Európa samanstæðil. Það var annarkvært að eða eitthvað svona svo akaleg smörklýpa rétt fyrir skýslu. <laughs> það er annarkvært. En ef að menn svara því ákalli að þýletinu til að menn, að menn taki aukna pólitíska fórstu og, og, og ræði þetta meir eins og þú veist að minnast á rétt aðan Andris, að þá þarf ekkert að vera að þetta síðan eitthvað. Þið eruð í ákveðin vanda sko í og með að hérna, það eru 60-70% þjóðarinn sem segja nei, við viljum ekki enn sá sem ætlar að fara núna og berjast fyrir þessu, hann er að berjast gegn afgerandi meira hluta þjóðarinnar og en, hvaða stjórnmálamæður er tilbúin í það? Hann er ekki fastur sko ekki fastur. Ég, ég heldur einn dara, og þetta er náttúrulega klassíst ég held að, að spili meira inni, ég heldur einn bara að Európa-sambandi þegar hérna, þú horfir á tölunarum um hérna, stuðning eða andstöðu við aðeldina. Ég held að sé draugurinn æsjöf sem að, að kvíli svolítið á okkur Európu aðelda sinnum Já og, stjór, og stjórnmálamenn þeir veitur sjálfnast fyr, sjálfur hvað fyrir þeim er fyrir bestu en það var einmitt stjórnmálamenn og það er ágætt að enda þetta ágætli til stjórnmálamenn það er takifóristu, snúi vilja þjóðarinnar og hérna með hérna öfluri málefnabartu og, og fóristu og, og það, það er þá svona flott flott arleið og hugsanlega myndi fæðast leittói sem að næða að snúa ísliti Fylgið vilja þjóðarinnar og drægið um svona tilbaka Nei, við erum ekki að segja En við getum allavega allavega samanlega um að þáttur sem þessi er, er allavega mjög mikilvægur til að, að menn þá allavega fara í svona opna og, og heilbreyða umræðu um þessi mál frekar heldur Ég held að við líka bara eigum að ræða svona líka bara Evrópusabatspolítík, ekkit alltaf vera ræðið út frá fósendu þess uh, Íslands heldur bara svona eins og við séum e, þannig að þannig að við förum að komin aðeins á það plan sko, mhm. hvernig værum við að ræða þessa polítík ef við værum komin inn Já, En með þessu verðum við að slíta þettinum. Ég þakka Andrisi Fjellsteð og meðstjóðnanda mínum Páli Viljásinni. Takk fyrir það.